Uriaren amaika gaurkoan peiotxe berri egunon. Egunon. Eta egun hasiko gira atarratzen eta bukatuko dugu bai honan. Bai, hala, eh, baiten, eh, pertsona nun bai famatu baten eh, ibilbidea edo bizia segituko dugu, eh, beraz duela bon, berreun eta ameka urte, eh, ez susen egun, eh, uriaren amekan, beran atzo, eh, uriaren amagian, sortzen da atarratzen beraz paperetan idatzia da Josef August Charo, eh, beraz Agusti ah. Charo, zakit famatua egan behar dena, bai, bai, baina bai, aski ezagutua ala ere. Hala, bere, bere aita Andre Charo zen, ogoita amala urte zituen, eta bere amak eh, hamazazpi urte, beraz gazte-gaztia, baden duelarik, ukeiten eh, duelarik, beraz Agusti, eh, bera zazpi anaiak eben uh, famili bat eh, gehiena zen, azahena zen Agusti, eta bi burasuen aldetik nunbait uh, garai hartan funtzionarioen eh, munduan eh, ibiltzen ziren bi familiak. Saotajak atarratzen eta bere ama lagard batzen, eh, lagard tajak gehiago maulen ataratze eta maule harteko historia bat. Funtzionario? Funtzionario erregearen zat gara jartan. Ados. Bai, komparatzen bada gaur egungo lanbideekin nunbait. Agusti Saok ikasketa importante batzu eginen ditu, gai anitzer ere interesatuko da, izkuntzer bereziki? Bai, eta ejan behar da iduriz familia berak, eh, nunbait eskual kulturari eta izkuntzari eh, lotua zen biziki, eta beraz xago oloro onera joanen da, ah, jainiz bezala, nunbait, eh, ikasketak egitera, tameka urtetan, eta hor eh, izen bat iduriz ukanen du ere filosofoa, ah, zenta interesatuko da, bon, filosofiari eta olako gai batzuek. Eta partikulazki hizkuntza erzen, aipatzen da, hartxiben eh, artxiben araberan beti, eh, menperatzen zuela biztanena Euskara, Frantsesa, baita ere iduriz Kaskoina, Gaztelera, Alemandaja, Latina, Grekoa, mm. Sanskritoa ere, beraz, eh, Uf. lehenoko Errestasun frango. Bai, errestasun frango, eta beraz, hala, ikasketak ditu eta gero mila sortiunta oita joanen da, beraz, Parisera. Eta arena asmoan, unbait, eh, zuzen bidea ikasketak gaztea zen, beraz eh, hortako garat joan, joanen da. Gero badakigo ere emekimeki politikan implikatzen dela? Bai, hala, eh, beraz kulturan lehen mailan behar bada, lehen etapa batean eta bain oski, eh, politikan hori ez aski zagutua da, mila sortze dut eta bostean joanen da, egualderat nafajorat partikulazki lehen eh, kajlista da seitzeko eh, ateratuko du liburu bat eh, deitzen dena bidaia nafajoara eskualdunen oldartzearen denboran eta urte bat berantago eh, abadiako antionekin argitaratuko dute eh, liburu bat, eh, frantzesez eh, etude gramatikal sur la lang eskoarien, ala, eta hor liburu hortan nunbait goiburu gisa zazpi eskoaleriko erritarrer plazarazten dute bai nunbait liburu hori, eta beraz aipatzen da zazpiak bat goiburua hortik etortzen dela berak duela lehen aldikotz asmatzen edo erabiltzen hori, eta bat zuentzat nunbait xago da krakuen artian lehen abertzalea, ba, zuen nazio ikuspundu hori. Ba. Beraz, eh, aipatu behar da ere panorama politikoan ezkerrean kokatuko duela bere burua, eh? beraz, uh, sartuko da gero eta etoriko da baionarat. Eta hor eh, politikan, uh, buru berari uh, sartzen da, izan zen irautza bizik importante bat, beraz, Frantzia mailan eta Europa mailan, mila sortzion eta berogita sortzian, eta hor, uh, implikatzen da politikan, hauteskunetan presentatzen, eta gero, beraz, Napoleon hirugarrenak bere estatu kolpe bat egiten duelarik, hor, eh, ies egiten du, nunbait, uh, eh, eta egonen da gazte izen, ego alderat, eh, eh ies egiten du, eta gero, itzultzen delarik berriz, piskat berantago baionara, hor, usten ditu aktivitate politikoak, zenta nunbait zaindua da, eta gero, zenduko da, mila sortzi eta berroi, eta Baionan eta Baionako hilegian eh, atxemaiten da beti, berri hilubia. Ez dira frango, errefusatuak zentzu hortan? Ez, hala, me, emeretzigaren mendean, eh, baziren, ger, gertatu dira ere. Hala, bi, bi, Bai, bai, noski. Agusti xau, beraz, eh, piskabat gehi zautu dugu, peio, Mineskerta eta elduen aste arte? Bai, elduen aste arte.